Uh, may nabasa akong uh, article. Okay? Ang um, sabi dito, isang Nigerian matchmaker, yung ibig sabihin ay uh, yung ang trabaho niya ay naghahanap ng mga tao na minamatch-match niya. At may nilista siya. Siyempre, itong taong to ay eksperto to. So, hindi to gagawa-gawa lang ng mga bagay na hindi totoo. Kasi napagdaanan niya to, napag-aralan niya. Okay, nanonood rin po ako sa mga YouTube mo kuya. Uh, doon din ako naka-move on ng mabilis. Thank you sa mga advice. You're welcome Rose. Maraming salamat at natutuwa ako naka-move on ka na. Continue mo lang yan. So going back, sabi ko itong Nigerian matchmaker na to, naglista siya ng mga signs para malaman mo na ang male partner mo might be secretly gay. So, pag sinabing male partner, ikaw yung babae. I'm not talking about guy to guy dito, okay? So, iba to. Uh, yung ano to, yung uh, babae at yung lalaki. Ang pangalan niya ay si Good Irish. Okay? At ang uh, tawag niya sarili niya ay uh, Africa's first certified matchmaker. Sa Africa kasi ay uh, hindi naman uso yung mga mga ganyan-ganyan. Pero alam mo ba, pagkakaalam ko sa Africa, um, meron silang uh, batas doon na bawal ang uh, pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki na ganun, or uh, homosexual uh, relationship. So ito naman, ni-reveal niya dito ang uh, napaka nakakatuwang uh, listahan at uh, pinost niya sa kanyang social media. Ang listahan ito ay uh, na-share ng maraming beses sa buong mundo. Okay, kaya marami na itong uh, nakarelate talaga. So, babasahin ko lang. Sabi niya dito, ang hindi yung iba dito kasi halos pare-pares lang naman. So, isa-isahin natin. Kukunin ko lang yung mga importante. Okay? So, number one, isa sa mga signs na ang lalaki or ang ex mo or ang boyfriend mo ay uh, uh, secretly, ibig sabihin, pag secret, hindi niya pinapapahalata sa iyo na siya ay ganon. Number one, he constantly stares at guys than women. So, siguro, mapapansin mo kung kasama mo siya, titingnan mo yung mata niya. <laughs> okay. Titingnan mo yung mata niya, kunyari, nasa public kayo, titingnan mo kung saan siya mga nakatingin. Pag may, may naglakad na gwapo, may naglakad na ganun. So, titingnan mo kung ang um, paano niya ito tignan. Okay, and uh, he constantly stares at guys. So, lagi constant, di ba? Hindi yung paminsan-minsan lang. At hindi naman masama sa lalaki na mag-stare sa kapwa niya lalaki. Pero yung ano dito, yung depending pag-stare. Okay? Alam niyo na yung point doon. Okay? So, syempre, kailangan mo naman tignan, sino ba yun? Okay? Ganun. Yung parang titignan mo lang. Then, after that, tapos na. Wala na. Hindi yung titignan mo, tapos susundan pa. Susundan pa. Ah, ganun. Iba na yun. Yan. Number, <laughs> number two, asan na ba yun? He could be gay if he, ito, tandaan nyo ito, if he criticizes gay people too much, itong sinasabi nilang homophobic. Yung lalaking, ah, yan, bakla, bakla, bakla yan, bakla yan. Oh, tapos mumura pa siya, ang mga bakla yan, mga ganon. Yung parang galit na galit siya sa mundo ng mga ganon, okay, gay people. Yun, so he keeps on criticizing gay people. Okay, that's number two. Number three. Actually, ngayon ko lang ito nabasa nung itong part na to. Na, na napasadahan ko itong kanina. Eh. He could be gay if he appears to be... Ato na. Ito na. If he appears to be too damn faithful. Masyadong faithful. Sobra as in parang too good to be true. Parang ganon. May dahilan yan. Okay, basahin natin yung mga susunod. Number four, kasi parang ipapakita niya sa iyo na parang wala siyang issues sa inyong dalawa concerning other women. Ibig sabihin, parang tingin mo sa kanya, napaka-faithful at hindi siya nagluloko. Okay. So, yun. The next, uh, for some reason daw, yung number five, halos parehas lang naman. Number six na. Number six. Ito medyo hindi ako naniniwala dito. He keeps more male friends on social media than women. So sa madaling sabi, mas marami siyang friends na lalaki sa social media kaysa sa babae. Ako'y hindi naniniwala dito. Parang dito lang ako part na hindi masyadong naniniwala kasi may mga kakilala ko na marami siyang friends na babae. Ha? Sa social media, ang gaganda ang sa sexy. Okay? Tapos yung mga halos pagpunta mo ng friends list niya, halos lahat babae. Pero, alam namin na siya ay bading. Okay? So, pero he doesn't look like bading. Parang ganun. So, di ko lang alam. So, parang siguro, ang um, pinapakita niya na he's uh, into women para pakit makita ng tao na marami siyang ganong uh, ka, kaibigan babae sa Facebook. Pero, deep inside, hindi naman talaga yun ang ano niya, ang uh, gusto pero, meron din naman siguro, kaya nga nasabi nga siguro to, maraming lalaking friends sa social media kaysa babae. Next, nakaka-relate ba kayo? May, may, may, may, may tumatatak na ba sa isip nyo? Na parang, ah, parang oo, oh, parang oo oh, ah. Ganun. Next, eto na, medyo ano na to kasi, oh, itong mga sinasabi niya dito, medyo sensitive na. Uh, next is, ang lalaki daw ay uh, posibleng merong iba lalo na lalaki din, kapag itong lalaking to ay he tries to avoid having, well, uh, could be ito kasi ginagawa dapat to ng mga mag-asawa. But according to this, he tries to avoid having sex with you. So, parang lagi siyang mayroong dahilan na hindi niya ito gawin sa'yo. O gawin niyo to. Okay? So, ang totoo kasing lalaki, sabi ko nga sa previous video ko, uh, nature talaga ng lalaki, karamihan, almost every guy, ang nature talaga ng lalaki ay yung urge, nandyan yan. Now, kung he tries to avoid having sex with you, there's something wrong. Okay? So, yun ang isa doon sa mga signs. And he doesn't want to disturb you to have some, you know, sinasabi ko yan, to have uh, intimate uh, moment with you. Yung parang uh, iniisip mo, ay okay itong boyfriend ko. Hindi sex ang habol sa akin. May mga may mga guys talaga naman talagang makino na hindi naman talaga yun ang habol sa iyo. Pero according dito, kapag too much and uh, too good to be true, parang wala man lang siyang uh, uh, uh, bahid ng uh, bahid ng kalandian. Yan parang yan ang term dito. Uh, magduda ka na. Okay, so yun. And ito, next. Uh, naniniwala ako dito. When he cares too much about how he looks, like female friends you have, there's something uh, wrong about it. When he starts to care about his physical appearance. Parang masyado siyang uh, ah, nagkikare ng kanyang itsura. Yung tipong uh, lagi siyang, iba, iba, yung parang masyadong makinis, masyadong masyadong mas makinis pa sa'yo, mas ma, mas malinis pa yung kuko sa'yo, uh, laging nagpapa-foot spa kaysa sa'yo, laging nagpapa-facial kaysa sa'yo, uh, ano pa nga ba? Yung dapat na ginagawa lagi ng babae, siya yung mas maraming ginagawa doon. Gets nyo? Gusto niya laging uh, good looking in a way na parang laging wow. As in wow. Para mas maganda pa sa babae. Yun. Hindi naman masama sa mga lalaki na magpa-facial, magpalinis ng kuko, ng paa, magpa-foot spa, mga ganun ganang. Wala naman masama doon. Pero kung yung too much nga, yung word dito is too much. Pag sobra-sobra na, there's, merong ano na doon, dudable na. Ang <laughs> Tagalog at English, dudable. Okay. And ito pa. Masyado kasi ah, itong iba dito, di ko nababasa. Masyadong, ano, masyadong sensitive ang mga words niya dito. Okay, uh, next. Ito pa. Pinapakita niya sa iyo na uh, very uh, faithful siya sa iyo at hindi siya uh, attracted sa ibang babae dahil nga pinapakita niyang faithful siya sa iyo. Okay? But, ito na. Instead, he talks about men more. Ang lahat ng nasa bibig niya at topic niya ay puro lalaki. Yun. Yun ang point dito. So, pinapakita niya sa iyo na hindi siya interesado sa babae kasi gusto niya na makita niya nang makita mo sa kanya na siya ay faithful. But sa mga kwento naman niya, he's talking about men all the time. Okay. He praises uh, men most of the time. Laging lalaki ang uh, napipraise niya. Oh, ang gwapo talaga nun. Ang alam mo, Han, ang ganda ng katawan ng ang ganda ng katawan ng kaibigan ko. Doon, laki na. Gusto ko na magpalaki ng, ano, eh, ng muscle dito. Eh. Parang gusto ko rin, ano, magpunta ako ng, ano, ng gym. Ayun, ah, ganun, ganun. <laughs> Hindi mo, di mo naman kasi kailangan, parang ako, ha, bakit ko pa kailangan sabihin sa girlfriend ko na, Han, ang laki ng muscle ng kaibigan ko. <laughs> Hindi mo naman kailangan, parang wala, walang sense eh. Di ba? Parang sa amin na lang, na, alam na, oh, malaki, malaki, okay, yes, o kaya ko rin naman yan. Sa totoong, sa totoong lalaki, isipin niya, okay, malaking katawan niya, kaya ko rin yan. No need ng pag-usapan. No need ng i-share pa sa'yo. Parang ganun. Uy, Han, ang ganda ng puwet nung, nung ano, nung kaklase ko. Dati, nung nung, uh, nung high school pa kami, ang pet-pet noon. Yan, nakita ko kahapon, ang ganda ng puwet. Yung butog na butog. <laughs> no need na, di ba? Parang gano'n. So, yun. Ito yung point niya dito. Then, ito pa. Last two na tayo, last two na tayo. Uh, he is very touchy with other men. He enjoys hugs. Ay, pre! <laughs> pre! Uh, holding hands and even loves the male bathroom. Okay, so very touching. Pre, ganda ng katawan mo, pre. Talaga, talagang sumahabod ang katawan. I mean, yung kamay niya gumagayan talaga dun sa katawan ng kaibigan. Pre, ganda ng katawan mo. Ganon. Tapos, he enjoys hugs. Pre, payakap naman, pre. Ganun. Tagal na hindi nakita. Ganon, ganon. Ha? Well, masyadong ano, masyadong itong act- acting ko, masyado sigurong uh, ah, OA. But, ang um, titignan nyo, titignan nyo ha. Kasi, hindi common sa lalaki na napaka-touchy sa kapwa lalaki. Okay? Posible ang lalaki maging touchy sa babae, di ba? Pero kung sa ibang lalaki, like, pre, hawak-hawak ng kamay, iwagayway, iwag holding hands, gano'n, naglalakad sa dalawa holding hands. <laughs> okay, so lagi niyang gustong may nakakasamang mga guys. Ayun. Kasi ang problema kasi dito, sabi parang ditong part, may nabasa ako, parang gusto niyang ipakita na siya ay manly. Kaso, na overacting. Yun. Kaya, masyadong nahahalata ng mga totoong uh, nasa ganitong uh, kalagayan. So, sabi nga nila ay, uh, uh, ano ba yung term nila doon? Uh, uh, yung parang isda, ano ba yan? Uma, umaalin sa maalinsa, alinsangan. Tama ba ang term ko? Parang ganyan. Parang naamoy nila. Then last, last. Okay, wag na. Wag na tong last pangit. Hindi ko gusto yung uh, pagkaano niya. Masyadong, ano, masyadong brutal and masyadong uh, dusta na to. So yun, itong mga binasa kong uh, tips dito, ang um, basically ito lang talaga ang mga dapat mong tandaan or uh, masyadong ano, ang pantayan. Pero hindi ibig sabihin ha na ganun na siya. Malay mo naman, eh, noon pa talaga, eh, best friend, best of friends sa Pero kung sa lahat na lang na mga nakikita niya at mga kasama niya ay ganun siya, eh, medyo kakaiba na yon Okay? Posible, best friend niya since nung elementary hanggang lumaki sila, talagang ganun na talaga sila. Huwag mo nang pagdudahan. But meron ditong part. May part ditong sinabi niya if he praises a particular male friend of his, yung friend niya ha, lagi niyang pinipraise, than you, the one that claims to hold his heart, trust me, that guy could be his gay partner. So, sa madaling sabi, if he keeps on praising someone, a male friend, alam mo han, sabi niya sa iyo, babae ka, alam mo han, yung kaibigan ko to talagang galing to, mga, mga ano to, uh, ang, ang, ang lakas niyang ano, suntok no, sa, ano, sa gym. Tapos mga ganun yung Lagi niyang pinipraise, uh, especially more about ano, physical aspect or physical ano, ng, ng lalaki, ng friend niyang lalaki. According to this, this guy na sinasabi niya sa iyo lagi at pinipraise niya lagi sa iyo could be his gay partner. So, babantayan mo yon. Oh, 'yon. Yun ang tip niya dito sa mga babae So yun, basahin ko lang muna yung mga ano nyo dito ha. Uh, talaga po ba merong kunwari lang? Yes, meron. Uh, di kami natutunawan. Thank you po kuya. <laughs> Nakaka-relate ang galing mga advice mo. Thank you. And to Rose, DJ Ron, ask ko lang po, meron pa po bang feelings ang isang lalaki sa ex niya, even na meron na siyang new girlfriend, pero may contact pa sila sa isa't isa, lalo na sa Facebook. Then, lahat ng post ng girl, nilalike niya pa. So, sa tingin ko, ang tanong mo dito, Rose, kasi parang ang, ang nakakalito, no? So, sabihin na natin, yung lalaki, mayroon na siyang girlfriend, at yung lalaki ay palike-like pa dun sa ex niya at may communication pa. Ang tanong mo kung ang lalaki ay mayroon pang feelings sa babae, sa totoo, ang sagot ko dyan ay wala wala na yung totoong feeling sa sa'yo. Kung ikaw man ang yung ex at yung lalaki ay palike-like pa sa'yo, wala na yun. Alam mo kung bakit? Kasi sa una pa lang, kung talagang to- mahal ka niyan, tatandaan niyo lahat kayong nanonood. Ang lalaki, kung talagang totoong mahal ka niyan, hindi yan maghahanap ng iba. At hindi kanya ipagpapalit. Ngayon sasabihin mo, mayroon na siyang bago, tapos palike-like pa siya sa'yo, eh kalokohan na yan. Yung lalaking yun ay naghahanap na lang ng moment malay mo ay baka si X ay uh, pwede pa kaming makita uh, ah, baka pwede pa kaming uh, uh, may gumawa ng yung ano mang ginagawa nyo in the past, kahit na may girlfriend na ako. Ay, yung mga lalaki kasing manloloko, na kagaya ko, noon, noon ha, ang ginagawa ko kasi noon, ganito. <laughs> Nakakahiyang mag-say ang bisiro. Pero anyway, sige na. Ang ginagawa ko sa noon, meron ako pero nakikita ko kasi itong ex ko o yung other girl ay mayroon pa sa akin gusto. So okay sa akin. Eh di dalawa sila. Okay lang sa akin. Hindi ko siya hindi ko siya ipagtatabuyan. Kasi nafi-feel ko na mayroon pa siya sa akin gusto. At anytime na iyayain ko siya, sasama siya sa akin. Eh di macho-macho, di ba? Ganun ang isip ng mga lalaking manloloko. Kaya kung ang tanong mo sa akin kung mahal ka pa niyan, hindi kanya mahal mahal niya lang ang sarili niya. Mahal niya lang yung uh, pagka, ano niya, feeling macho niya. Okay? Iniisip kasi niya na makakarami siya eh. Macho eh. Tapos kasi, ang ganito kasi yan, kapag nag-uusap-usap ang mga lalaki, ganito yan. Pre, kumusta yung ano mo, yung girlfriend mo? Sinong, sinong girlfriend? Sino sa kanila? Ah, ganoon. Mga kayabangan yan. Kaya, huwag mong hayaan na maging sino ka lang sa kanila na sinasabi niya. Okay? So kapag ganoon, disconnect na yan. Tanggalin mo na yan. Hindi ka mahal niyan, Rose. Okay? So, yung mga ladies na nanonood ngayon, tandaan niyo yan. Galing yan mismo sa akin na ganyan ang ginagawa ko noon. Ah, ako, na, hindi, ako, hindi ako nani, nahihiya at sinabi ko na to even before na meron akong moment in the past na uh, tumagal kami na apat sila, di nila alam na apat sila. Okay? Hindi ako proud dyan at uh, ayoko nang gawin yan kasi hindi maganda yung uh, dumating sa aking uh, kamalasan. Okay? Kumbaga balik sa akin sa mga ginawa ko. Kaya ayoko na yan. Sinishare ko na lang uh, sa inyo para hindi na yon mangyari sa inyo. Hindi yun magawa sa inyo ng isang taong kagaya ko noon. Alright? Then, ito pa. Kung nagustuhan yung uh, mga tips ko, paki-heart, uh, send some hearts and likes, please. You can also share. Thank you. Okay, basahin ko yung mga messages dito. Alright. Sabi ni Monay uh, Nofente, Hello DJ Ron, hi to you. Ay, salamat sa mga hearts. Okay, mahal talaga kita. Hi sa lahat ng mga mahal ko sa Pilipinas. Siguro malalaman nating bakla si boyfriend kapag uh, kapag ka mas maarte siya pa siya kaysa sa atin at ma- mas madaldal. <laughs> Ayun, sinabi ko nga kagabi to. Peace po tayo mga boys. Okay, sige. Tama, may point ka dyan. And Grace, buti na lang ako lang hinahag niya. O yun, very nice. That's good, Grace. Okay, and to Francia, ha ha ha, too easy to get. Bakling siya. But we have to understand about that kind of people. Um, gender isn't important. The most uh, important is They are human beings that are alive and living uh, happily in this world. Yes, Francia, I agree na we have no right to judge. Okay, wala tayong karapatang maghusga ng tao. Only God can judge yung mga tao. Now, um, pagdating naman sa um, gender, and sa, ano bang term dyan, ay yung uh, yung kagustuhan, yung uh, ano bang term sa Tagalog ay uh, yung pre- preference ng tao. Wala na tayong pakialam doon eh, di ba? Um, pero meron tayong uh, responsibility bilang uh, believer na naniniwala talaga sa katotohanan, sa tama na maaring pagpayuhan ang taong yon na uh, dumadaan sa pagkalito kasi may mga tao talaga talagang dumadaan sa pagkalito. Okay, yung tipong na, naano sila, ano ba talaga itong nararamdaman ko? Uh, parang, gusto ko ba itong lalaking to? Ako lalaki. O ano lang, na, nagugulahan lang ako. Mga ganon. May mga moments na ganyan. So, kung ikaw ay uh, mas, kung talagang mahal mo ang isang tao at nakita mo na nagkakaroon siya ng uh, problema sa larangan na yan, huwag kang mahiya at huwag kang matakot na sabihin mo ang totoo sa taong yan. Kasi mahal mo siya bilang tao, bilang kaibigan. Ngayon, kung siya ay makinig, then well then, very good. Thank you. Di ba? At uh, nakikinig siya sa iyo, maraming salamat. Kung hindi siya makinig sa iyo, at least nasabi mo yung totoo sa kanya. Okay? At uh, sasabihin mo naman sa kanya, syempre, ang um, sinasabi mo to kasi kaibigan kang totoo. Sabi ko nga in the past, ang totoong kaibigan ay nagsasabi ng totoo kahit masakit man ito. Okay? Hindi yung binibilog yung ulo mo. Tapos pagtalikod mo ay iba naman yung sinasabi. Hindi yan totoong kaibigan. So, yun ang masasabi ko lang dito. So, pagdating sa pagja sa mga ganyan, sa mga bakla, sa mga tomboy, wala tayong karapatan mag-judge dyan. Kailangan lang natin silang pagsabihan or i-guide. Lalo kung lumapit sila sa iyo, nagkakaroon sila ng problema. Sa totoo lang, marami ako ditong uh, messages dito sa inbox na um, nakita ko na at di ko pa nasasagot. Uh, ang mga concerns nila are lesbian problem and uh, ano gay uh, relationship. So, yun, may mga minsan uh, gagawa ako ng uh, special video about that. Pero ang kailangan gusto kasi maging uh, very sensitive pagdating sa bagay na 'yan kasi ayoko naman yung ano sila, masyado silang maano, madaw naman sa aking sasabihin. I'm, gusto kong maging nandito ako ba, bilang isang kaibigan, na totoong kaibigan na gusto ng mapabuti ang isang kaibigan. Okay? So yun, move tayo. Sa totoo lang po, kaming mga girls, madali namin malaman kung alanganin ang guy. Oh, paano si Say? Paano nga ba? Okay, lahat tayo ay mahal ng ating Panginoon. Lahat tayo, okay? Lahat tayo makasalanan. Number one, lahat tayo ay mahal niya. Pero ang point ko dyan is, mahal mo ba siya? Kung mahal mo siya, talaga, kagaya ng pagmamahal niya sa'yo, susundin mo ang gusto niya sa'yo. Ang dapat, ang dapat na gawin. Susundin mo ang tama. So yun ang point ko doon. Tatanungin natin, ako ganito, ito ang preferred kong, ganito ako. Pero, naniniwala ako sa kanya. Alam ko naman mahal niya ako eh. Pero ganito ako eh. Ito ang gusto ko eh. Diba? Bahala na. Ang tanong ko sa taong kanyan, mahal ka niya. Walang duda yon. Mahal mo ba talaga siya ng totoo? Kung ang sagot mo ay oo, kailangan mo talagang magbago. Kailangan mo talagang sundin yung gusto niya dahil yung nakasulat is, kung talagang totoong naniniwala ka sa kanya, susundin mo kung ano ang nakasulat. Okay? Kung ano talaga ang nakalagay sa kanyang salita. Kung ano ba talaga ang tama at mali. Yun. Yun lang ang point ko dyan. So, hanggang dun lang ang masasabi ko dyan. Hindi ko pwedeng ipilit na ikaw, huy, lalaki, magpakalalaki ka. Lalaki, hindi ganon. Hindi ganon ang um, walang, hindi ako pwedeng umabot sa point na yun eh. Wala akong karapatan doon eh. Okay? So, ayaw akong dumating sa punto na parang titingnan nila, bakit sino ka ba? Ikaw, wala ka pang kasalanan. Ikaw ba ay matino? O, di ba? Kasi ako, alam ko na marami akong ginawang uh, pagkamali in the past. Kaya wala akong karapatan, wala akong uh, ipagyayabang, kumbaga. So, nakits niyo ako? Yun. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Lahat tayo dumaan sa kasalanan and only God can forgive our sins. And only God can judge us. Yun, yun yun. Okay na. <laughs> okay. Ayan, then, um, marami pa sana akong babasahin, pero yung binasa ko kanina, very interesting na at ang haba. So, huwag na tayong uh, ah, magbosa pa ng mas marami kasi baka mapagod na kayo. Ano mo, meron nag-send sa akin uh, through my personal page um, nakita ko pa lang to ng isang gabi. Wait lang. Nasa message request siya. So, kasi wala siya sa ano ko eh. Sa inbox. At ang sabi niya dito, sobrang nagpasalamat siya at na-discover niya yung uh, na-discover niya yung video ko sa YouTube. Mm, at nakatulong talaga sa kanya. Asa na ba yon? Okay, eto. Basahin ko. Oops, eto na. Uh, hindi ko nabasa kasi di siya pumasok sa inbox. Kumbaga nasa other fo- folder siya. Hi, Mr. Ronald. I re- really loved all your videos. I was at the midst of sorrow when I pray, when I prayed hard to make me feel better. And I've seen your video. Bakit may masamang nangyayari sa atin? Yun ang video ko. Uh, I cried a lot after hearing those because it manifested what I really felt. Gusto ko ipaalam sa'yo na sa panahong yon I ask for some strength at binigyan ako ng gabay na marinig ang wisdom, ang mga wisdom and reflection na yon. I really wish I can tell you everything and I'm looking forward to be your friend. Wow naman. And I'm Edsel. I'm sorry for late introduction. Working as a nurse in KSA and hopefully looking forward to meet you personally. Wow. Uh, I'm your avid <laughs> fan since last July 24 lang. Imagine, yung isang na, a month ago lang kasi August 24 na ngayon. So nakatulong yung isang video ko doon sa kanya. So natutuwa ako kasi sa simpleng paraan na to at itong technology eh, technology natin napakaganda. Talagang nakaka-reach out tayo ng tao na napakalayo, di mo kilala, hindi mo akalain na mahahanap ka, madidiscover ka at uh, makatulong yung uh, mensahe mo na ginawa nakakasobrang nakakataba yun at nakakabigay sa akin ng ano ng uh, mas uh, fire na gawin itong ginagawa ko kasi alam nyo ba wala naman to talaga sa plano sa akin wala naman talaga akong planong gawin to eh as in wala 2013 5 years ago ang um, wala to napaka napakablanko ng ano ko pupuntahan kasi nung 2013 nagkasakit talaga ako noon ng sobra-sobra. Nakakala ko nga, mamamatay na ako. But then, sabi ko, uh, God, Lord, nag nagpray ako eh. Kasi alam kong delikado ako noon eh. Sabi ko, Lord, I'm ready to die. Pero kung meron ka pang gustong ipagawa sa akin, bigyan mo ako ng chance na mabuhay muli. At gagawin ko yung gusto mo. Basta, ilid mo lang ako sa daan kung saan mo ako gustong dalhin. Hindi ko alam kung ano yung gusto niya eh. Basta yun lang sinabi ko, i mo ako sa gusto mo akong ano, take me to where you want me to be. Yun. After that, na naka-recover ako. Nagulat nga yung mga doktor eh na naka-survive ako. At uh, sunod-sunod na yun, biglang bumawi yung katawan ko, gumanda yung katawan ko, tapos uh, umayos yung ano ko, yung pakiramdam, wala na. At dumating yung point na, ayun na, yung sulat kanina ng lalaki, doon na yung pumasok yung moment na nangyari din yun sa akin. Yun pala yung paraan ni Lord para ma-realize ko kung ano dapat ang gawin ko sa buhay ko. Kung hindi yun nangyari sa akin, yung uh, kagaya ng uh, nangyari sa akin in the past, yung uh, masamang pangyayari, yung nasaktan ako, na-hurt ako, na-broken-hearted ako, kung hindi yun nangyari sa akin, wala ako dito. Walang hugot radio. Wala akong hugot na alam sa buhay. Kaya nung nangyari yun sa akin, doon ako nagsimulang maghugot paunti-unti sa personal page ko. At na uh, biglang pumasok sa akin, ano kaya kung hugot? Tapos gusto kong bumalik sa radyo noon. Kasi namimiss ko yung radio eh. Talagang iyon ang first love ko talaga. Ano kaya? Hugot Radio. Ayun, doon na simula. Gumawa ako ng uh, page na Hugot Radio at zero likes sa ah, walang nakakaalam. Zero likes. Oh well, anyway, yung page pa lang yon nagsimula din sa hindi pa siya Hugot Radio. Para siyang uh, page ng local, ng town. Meron na siyang like somehow. Pero zero subscribers pala ako sa YouTube, hindi sa, sa Facebook. Yung Facebook ko, dumami na lang yun yung likes nung naghugot radio na. sa madaling sabi, yung first likes ng page na to, hindi naman talaga mahihilig sa hugot. Siguro yung mga few hundreds. Pero ngayon, nasa 20,000 plus na tayo, yun yung mahilig sa hugot radio or sa hugot. Doon na nagsimula ang aking ano, parang ministry ba? yung gusto kong i-share kung ano yung uh, lesson ko sa buhay, kung ano yung nangyari sa akin, i-share ko. Para yung lesson na nakuha ko, makuha nyo rin, matutunan nyo rin. Okay? Uh, kagaya ko noon, na pinarealize sa akin ni Lord na ikaw, isa kang terribleng manluloko noon. Pinagsabay-sabay mo ang apat. Ngayon, pinatawad na kita. Parang gano'n na. Eh Pinatawad na kita sa ginawa mong kalokohan, pero ang gawin mo ay ituro mo sa mga babae ang ginawa mong kabulastugan para alam nila at di na sila mabiktima ng kagaya mo noon. Ito ang ginagawa ko ngayon. Kaya nabuo ang Hugot Radio. Okay? So, kaya ako nandito. Uh, ah, nandito ito ng purpose ko. Kaya kung hinahanap nyo ang purpose nyo sa buhay, kasi minsan, ano pang purpose ko? Pinanganak ako, ano pang gagawin ko sa mundo? Ano, kakain lang ako, bukas mamamatay? Wala na. Ganun, gusto mong malaman ang purpose mo sa buhay, kailangan mo munang hanapin ang passion mo. For your passion daw will lead you right into your purpose. Kung anong passion mo sa buhay, kagaya ko, for example, sa akin, ang passion ko is uh, radio, music, playing songs, talking to people on air, giving advice. Yun ang, yun ang parang passion ko din in the past. Ngayon, dun, uh, yun ang ginamit ko para i-lead ako sa purpose ko. Then, wala pa akong purpose that time. Passion pa lang. Yung purpose, dumating na lang nung time na nagkaroon na ako ng dagok sa aking buhay. Nagkaroon na ako ng lessons sa aking buhay. Yun na ang purpose ko para i-share ko sa inyo at para naman magabayan tayo. Yun. Ang haba ng uh, declamation. <laughs> Tama ba yung word ko? Ang haba ng uh, speech. Okay, so sana na enjoy nyo ang uh, aking ginagawa dito. I- I'm not being paid dito sa ginagawa ko. Wala akong nakukuha dito eh. So, nag enjoy lang talaga ako. Meron akong full-time work. Meron akong, actually, may work ako online Uh, may online job ako, may mga pinapadala sa aking trabaho. Kaya nga kanina sabi ko, habang nakinintay kong tapusin yung pag-upload ko, kasi parte yun ng uh, trabaho ko, uh, nag-live na muna ako ngayon kasi wala akong magawa. So may trabaho ako, doon ako kumikita. Pero dito sa pag-Facebook uh, live ko, pag-YouTube ko, uh, well, somehow sa YouTube mayroon kasi konti lang naman uh, yung mga ads nila. Pero hindi naman talaga yun makakabuhay ng uh, ano Parang ano lang niya, parang pa ano lang, pa konti-konting uh, barya-barya lang yan. So wala talaga siyang ano. So tipong makakatulong sa iyo para maging milyonaryo ka. Hindi ganoon 'yun. So itong ginagawa ko, nag-enjoy lang talaga ako. At hindi ko iniisip na magkaroon ng bayad dito. But siguro someday, why not, 'di ba? Kung may magustong uh, ad- advertisers na gustong suportahan itong uh, show na to, why not, 'di ba? Uh, like uh, this show is being brought to you by whatever or being brought to you by uh, kung ano man, uh, National Bookstore. Uh, tapos, uh, kung ano man, gusto nyo lang ipa-ano sa akin yung isang book about uh, love. I-share sa inyo, ah, something like that. Anyway, masyado ng wild ang imagination. But, kung merong gustong mag-support, uh, uh, uh, yun, nakakatuwa yan. Kung wala naman, okay din naman. Kasi enjoy na ako dati pa. Wala naman ako nakukuha, dati na ako enjoy. Kung may makuha ko, then enjoy. Doon papasok yung sinishare ko doon sa video ko sa, uh, sa Hugot Radio channel sa YouTube about, panoorin niyo yung video ko about ano, um, bakit walang forever. Okay? May uh, part doon sa video na yon na ituturo ko sa iyo yung uh, sikreto ng maging kontento ang buhay mo. Content ka sa buhay mo. Doon, hanapin niyo yon Okay? Kapag yun ay na-master mo, sa buhay mo at ikaw ay kontento, kahit anong mangyari sa iyo, whether it's good or bad, kontento ka pa rin at happy ka pa rin at thankful ka pa rin. Wala kang hinahanap, hindi ka naghahanap. Kapag yun ang naramdaman mo, every day, pagkagising mo, ang saya ng pakiramdam. Pero kung wala pa yun sa buhay mo, lagi kang in need, lagi kang in uh, wanting something, na lagi kang uh, kulang. Kaya yun, share ko yun sa inyo ha. Bakit walang forever, hanapin niyo yun. And yung mga hindi pa nakapanood ng ibang videos sa YouTube, panoorin niyo lahat. Although, mga mahaba yung iba, huwag kayong maala. Pwede naman yung putulin, balikan niyo. The reason why mahaba yung, kasi hindi naman yung, paun, ano, yung mga konti lang yung mga sharing doon. Talagang puno yun. Talagang siksik yun, malaman, kaya mahahaba sila. Kaya hindi hindi talaga yun ng tipong small tips lang na after 1 minute tapos na. So ang iba nga doon nag 1 hour. Kagaya na ngayon no, ilang oras tayo? 1 hour and 35 minutes na tayo nagsasama ah, uh, dito. Pero hindi niyo nafi-feel na uh, matagal na tayo dito kasi nag enjoy tayo sa mga napag-uusapan natin. Okay na po ba? Thank you so much. Last likes and hearts na lang po mga kaibigan, mga magaganda kong uh, kaibigan dito sa Hugot Radio at yung mga nagkagwapuhan. I know may mga lalaki dito, hindi masyadong uh, mahilig makipag-interact pero nanonood sila. Maraming salamat. Ako po si Ronaldo ng Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. God bless you. Don't forget to pray before you uh, go to sleep. And pagkagising nyo, pray ulit kayo. Start the day with a prayer and end the day with a prayer. Pag lagi niyo yung gagawin sa buhay niyo, lagi magaan ang buhay niyo. Okay? Bye!